Les 11 de la nit i 32 minuts. Hola, què tal? Bona nit, benvinguts i benvingudes a Esports 97 i temps de ràdio per a l'esport de la sintonia de la ràdio. Ja sabeu, el nostre compromís durant tot el mes de juny també, tot i no haver lliga, els diumenges mantindre el nostre programa i la nostra cita informativa amb tots eh, vosaltres. Com dia, benvinguts al programa, temps de ràdio per a l'esport, en la sintonia de la 97.7 Ràdio, amb el treball en redacció de Sala Folgador i d'Arturo Delgado al front del control de so. Vos saluda, com cada nit, Manolo Montal. Vos recorde que es podeu sintonitzar mitjançant el 97.7 de la FM, en l'aplicació per a dispositius mòbils Apple i Android, en el TuneIn com la 97.7 Ràdio, en el canal 23 de la TDT i en la nostra web www.lanousetset.com I que més, teniu el Twitter oficial del programa, arroba esports97nit, arroba esports97nit, on la pregunta que vos fem en la nit d'avui és <laughs> espereu algun moviment de mercat per al València, entrada o eixida, o esta setmana encara és pronte? És la pregunta que vos fem. Espereu algun moviment de mercat per a la València entrada avui sí d'esta setmana o encara és pronte? I és que, lògicament, el València van passant els dies, van sonant cada volta més noms, però no concreta res. És normal. Vull dir, lo anormal seria que el València començara a concretar ja la plantilla a finals de maig, primers de juny, que és on estem, en els primers dies del mes de juny, el sisè mes de l'any tenint en compte, sobretot, el que ja vos contarem la setmana passada i que es va confirmar a mitjan de setmana. I és que la Lliga ha deixat el València que està en el tope del fair play a l'hora de complir amb les obligacions financeres dels clubs en la primera divisió del futbol professional espanyol. Què vol dir això? Molt senzill. Que o el València aconseguís desfer-se de les fitxes més altes de la plantilla on no té espai de moviment, no té eh, cap eh, moment o espai per a l'acció en quant a incorporar futbolistes. I són en molts, eh? I això va ser una miqueta, ho dic per a que ho tingueu clar, això va ser una miqueta com en el tema de l'entrenador. Conforme vagin passant els dies van anar sonant més noms ja que intentar, almenys és el gran comès que s'ha marcat en este programa, el d'intentar separar el gra de la palla, per a que almenys sapigueu per a on va i per a on no va. Recordeu que el dijous, en este mateix programa, per exemple, vos dèiem oblideu-se de Marc Bartra per al València. Ni 24 hores després el futbolista feia públic el seu compromís amb el Borussia Dortmund. Per tant, ara hi ha que estar pendent del mercat, contar i comentar-vos tots els noms, o la majoria de noms que van aixint, i anar-hi diguem vos la informació que tenim d'ells. Si poden ser o si no poden ser possibles. Esta és una situació que el València, com deia, va a treballar durant molt de temps però hi ha dos factors, hi ha dos entrebancs fonamentals en la tasca de Suso, que té molt de treball per davant i molt complicat. El primer entrebanc, ja ho sabeu, és l'econòmic. El primer entrebanc és el de que el València està al tope del fair play financer. El primer entrebanc és que el València no disposa dels diners que s'hi ha disposat en els dos últims anys i que ha malgastat el propietari Peter Lim. Ojalà s'haguera disposat d'aixos diners amb una secretaria tècnica que imposara un criteri. I el segon gran entrebanc per al València Club de Futbol és la competència què pot oferir-li el València Club de Futbol als futbolistes als que vas a tocar a la porta. No pot oferir massa diners, no pot oferir la presència en competicions europees i no pot oferir encara, encara, ho farà conforme vaig passant el temps, però crec que no arriba a este mercat eh, d'estiu, no pot oferir encara la seguretat d'un projecte harmònic que puga pensar que aquest equip està aprenent de les errades passades i construint un millor València. Que probablement siga així. Que així ja tenim alguns indicis de que la cosa almenys ha canviat en quant al modus operandi que és Suso qui va dissenyant per aquestes coses al futbolista fins que no les veig és complicat de creure i per això diem que Suso té molt de treball i molt complicat. No ja el vore bons futbolistes a baix cost, que els estan mirant. No ja el fixar-se en alguns futbolistes que poden vindre-li bé, vindre, vindre bé a la plantilla del València per a fer una plantilla molt diferent a la que ha tingut ara el club de Mestalla. Que que està també anotant-los i tenint-los en la seva llista. El greu problema és quan vaig a tocar a la porta d'aquest futbolista, per millor dir, del seu agent, que són els que manegen ara mateix el Cotarro, què li pot oferir el València Club de Futbol als futbolistes que Suso ha ideat que puguen ser els adients per a esta nova plantilla. I si és el gran entrebanc, i si és el gran detall, i per això hi ha molts noms que estan bé, que poden ser útils per a la València, però que ja vos diguem, no tots, tampoc a ser agoreros, tampoc anem, a, tampoc anem a ser agoreros, però hi ha molts noms que se van a quedar en el camí. I se van a quedar en el camí perquè ara mateix, a l'hora d'entrar en un mercat competitiu, el València no és ni molt menys ni tan sols cua de lleó. És cap de ratolí i ja veurem segons en quins casos. 11 de la nit i 38 minuts eh, Comencem sempre a repassar l'àlbum de l'actualitat que conté 5 fotos. Rumorologia sense moviments destacables. El València continua preparant la plantilla de la 2017-17, però lligat de mans a l'espera de concretar alguna eixida per les exigències del fair play financer. Kostic y Albiol. objetivos clars, García Pitals va a desvelar en CB Radio que el Valencia vol tornar a casa y en el cas del Servi y a bons informes y predisposición del futbolista. Y este cap de semana MES desde la Argentina, parlen del central de la l'Anús Gustavo Gómez en Portugal, apunten al centrecampista del Porto, del Porto el mexica Héctor Herrera. sospites sobre la banqueta conforme van passant les dates i no hi ha encara un nom d'entrenador per al llevant damunt de la taula les sospites són que poguera ser algun dels tècnics en segona encara immersos en la competició i Rafa lesionat, a més del 2-0 en la sèrie del playoff per al títol, València Bàsquet s'ha trobat avui amb la dolenta notícia de la fractura del quart metacarpia de la màscara de Rafa Martínez, que l'obliga a pedres el que resta de temporada. 11 de la nit i 40 minuts. Vos recordo la pregunta, arroba esports 97 nit des del Twitter, arroba esports 97 eh, nit. Espereu algun moviment de mercat per la València entrada o eixida esta setmana, o encara es pronte, 11 i 40, el primer alt en el camí per a la Publi i en tornar a volem tots aquests temes i molts més a Esports 97 nit, els esports en València, així en la 97.7 de ràdio fins a la 1 de la matinada. Cambiar tus neumáticos es muy, muy, pero que muy fácil. ¿Qué por qué? Pues porque ahora con la operación redonda de Peugeot tienes un 70% de descuento en el segundo neumático. Y además, te regalamos 10 euros en combustible por el cambio de dos neumáticos y 20 por el cambio de los cuatro. Servicio postventa Peugeot. Juntos, llevamos tu Peugeot más lejos. Ven a tu concesionario Peugeot en Torrent y Silla. Su ocio y su negocio al fin unidos. La Mercedes-Benz Citan con su tecnología Blue Efficiency o su sistema de navegación GPS es el vehículo perfecto para afrontar las necesidades de su día a día y disfrutar al máximo de su tiempo libre. Descúbrala en su concesionario oficial. Mercedes-Benz Valencia, pista de silla y carretera de Madrid. ¡Eh, familia! ¿Qué hacemos hoy? Yo quiero ir a ver peces de colores. ¿Y por qué no adoptamos un gato? Pues yo hoy me apunto a un curso de peluquería canina. ¿Y tú, Bruno? ¿Qué quieres hacer hoy? ¡Oh, oh, ah, ya sé lo que tú quieres. Tú lo que quieres es ir a más cocotas. Más cocotas. Más cocotas. Uno más de la familia. Esports 97 nit, el teu equip, la teua ràdio. 11 de la nit i 41 minuts. Molts noms, ara entrarem en ells, però per més noms que isquen a la palestra vinculats amb el València Club de Futbol, el primer que ha de fer el València seria començar a lleugerir equipatge. No és una qüestió de que València no puga fitxar. Pot fitxar. El problema és que, com està al límit del top financer, el que no pot fer és inscribir els nous fitxatges, amb el qual dotaria d'una postura encara de més força als futbolistes que tenen que eixir, perquè sabrien que València estaria obligat pràcticament a passar per, on, per, ell, per ells on vulgueren. Si tu eres futbolista i saps que el teu club se vol desfer de tu, que està al tope financer, i que fitxa dos futbolistes i que te necessita treure a tu per a inscriure-los, tu t'acomodes en la caïra i dius, mira, si a mi no me doneu això, jo no me'n vaig. I saps que el club està obligat perquè ha fitxat. Per tant, el València no fitxarà ningú abans que no es produïsquen baixes. Un dels noms que està en totes les travesses per aixir del València Club de Futbol, confirmat i reconfirmat pel seu entrenador, per Paco Allestaran, és el, B, és el de Álvaro Negredo. Un Álvaro Negredo que abans d'esclatar tot el problema el dimecres a, eh, sobre la, sobre l'expedient obert per el València Club de Futbol per tal de, per haver atès una ràdio sense permís de gabinet de comunicació del club, el dimarts estigué en un acte... Salva Folgado, què tal? Molt bona nit. Què tal, Manolo? Buenas. Ah, eh, Álvaro Negredo estigué en un acte el dimarts a Patrais, sí. eh, un acte en el qual va ser convidat per una associació, crec que és de, mm. de la Guàrdia Civil, sí. i eh, ahir eh, la gent li va, se va acostar, li va preguntar i ell torna a incidir en que ell està molt còmode en València i que ell no pensa anar-se'n del València. Sí, era un acte, Manolo, de dimarts, organitzat per la Guàrdia Civil de la localitat valenciana de, de Patrais. Álvaro Negredo, futbolista del València, va ser convidat per un, per un capità de la Guàrdia Civil a un acte pues, eh, on, uh -huh. pues, a part d'haver Guàrdia civils, pues, estaven els familiars de Guàrdia civils de, de Patrais i de diferents Guàrdia civils de quartels, millor dit, de, de la zona i iniciat, evidentment, Manolo, a partir d'ahir, com ha arribat Negredo a ser convidat a un acte de la Guàrdia Civil en Patraix? Se mos escapa y que, que mm, tampoc s'aporta massa. Sabem que va ser convidat per un capità, però de fet estava allí. I evidentment Manolo la gent li va preguntar què passava en ell, on se n'anava a anar... En un primer moment Negredo va ser remís a contestar a les, a les eh, preguntes i contestava amb, amb evasives, però conforme ja va anar desenrotllant-se l'acte... I va estar més còmode. Va estar més còmode, va agafar confiança, etcètera i a partir d'ahir Manolo pues, eh, <laughs> va dir a tot el món que li preguntava que no se'n vol anar del València, uh mhm. -huh. que vol quedar-se així, va admetre una oferta d'un equip eh, xinès en el mercat del desembre, va admetre interès del Milà i del Inter en comptar amb ell per a contractar-lo, no va entrar ja en més detalls respecte a diners que li oferien, fitxes, etcètera, però sí va repetir una i altra volta quan va agarrar confiança que eh, del València no se vol manejar, que així està molt còmode i vol quedar-se en, en València. La informació que tenim d'aquest acte, Associació de la Guàrdia Civil a Patrais, on convidat per un capità, va estar el davanter del València Álvaro Negredo. Se vol quedar. Se vol quedar. Això contrasta una miqueta amb el cada setmana. I, diu, per, I direu, per què? Per què? En efecte, pues vos ho anem a explicar. Explica. Álvaro Negredo ha estat este cada setmana en la illa italiana de Sicília. Sicília. Sicília. <laughs> Ja no sabia que eres tan italià, folgado. <laughs> Ahí ha estat el davanter del València. Álvaro Negredo ha estat acompanyat de la seva actual parella uh -huh. i se fueron una foto. Han estat concretament en un lloc que es diu Rocoforte Verdura Golf and Resort o sigui, mal no han estat. Val? Està en la part sud-oest de la illa. Rocofort de verdura. Sí. Golf and Spa Resort. No més curiós. És, és curiós, però és així. I és curiós perquè... Existís, no? Sí, sí, vale. sí, sí, sí, sí. En el Instagram que ha penjat alguna foto de, del lloc on, on, on està fixada esta uh -huh. història, eh, el missatge del Instagram de la pareja de Álvaro Negredo, diu y Shigom, comienza una nueva vida, una nueva ilusión, un deseo de hacer las cosas bien. <sighs> No sé si això ho ha posat ella eh, des d'ella fa un temps i apareix en l'Instagram des de fa un temps, o si és qüestió d'este cada setmana. El que sí que està clar és que han triat per Sicília, per Sicília, que dius tu? Sicília. Per un hotel que n'hi allí per a passar el cada setmana. Rocafort de Verdura. <laughs> Correcte, que és un eh, complexe un resort. Que me diuen que està molt bé. Un resort, sí. Correcte, un resort que està de, molt bé. De molta categoria, sí. De sí. molta categoria, i a partir d'ahir, pues, eh, sí, sembla, sí sembla que hi ha un cert aire de canvi, però contrasta prou amb el que va dir la Barona Negredo el dimarts en aquesta mm. recepció que li van fer eh, en la Guàrdia Civil. Patraix. Sí, bueno, és, eh, evidentment tot és interpretable. Jo interprete com algo, algun assumpte, algo personal, lo que acabes de llegir del, del perfil d'Instagram de la... Uh mm. -huh de la actual parella de, de Negredo, més enllà d'interpretar que podia començar una nova vida per a tots dos a, a Itàlia, uh mhm. -huh. després de la informació que tenim totalment contrastada, Manolo, uh mhm. -huh. de, de la presència de Negredo en, aquest, inici acte de dimarts, on va dir que no vol anar-se'n del, del València. Però bueno, esperarem, esperarem esdeveniments. A Correcte. partir d'ahir, Manolo, hem de rascar. Fija't, i que la gent se doni compte, sí. per a rascar actualment informació, perfil de la parella de Negredo en Instagram. <laughs> I per cert, AP... me confirmen que esta frase la varen posar després de l'últim partit de Lliga en Mestalla. La frase de l'Instagram... O sea, es algo personal. La frase de comienza una nueva vida, una nueva ilusión, un uh nuevo mm. deseo de hacer las cosas bien, uh mm. -huh. está desde el últim partit de Lliga, uh ah. -huh. des, després su último no partido de Lliga, contra la resucitada de Mestalla. Perdón, se quedem con las paraules de Negredo dimarts, que no vol anar ni se acto de la Guardia Civil en patres. Lo que vull dir, ya pot tan poquet, Manolo, <laughs> hoy en dia on rascar informació, desgraciadament, que tenim que anar al perfil d'Instagram de la parella de Negredo, ojo, i pues mira, afortunadament tenim ahí un, un infiltrat en l'acte de la Guàrdia Civil a Patraix. És lo que té, és lo que té, i eh, continuarem eh, intentant informar de tot lo que pugam des de qualsevol angle que siga la notícia que ens arribe, sempre i qual tinga un mínim de credibilitat, com és el que estem fent ara. Últims noms eh, en aparèixer, en vincular-se al València de Futbol. Sona fort en Itàlia este Amadou Diaguara, Folgado, del Bologna. Sí, ja va... Ja va sonant, Manolo, fa, fa una setmana aproximadament l'interès del València en este futbolista del Bologna, en Amadou Diabarà, era, no, és, no és novetat que València estigui interessat en el jugador, el que és novetat és el que avui publiquen també els companys del diari Superdeporte, que el València té competència, Manolo, que este futbolista de, de Guinea, pues, eh, li agrada també al Nàpols, i a partir d'ahí... I que pot oferir dos noms al Nàpols. Al, al Bologna li interessen dos futbolistes del Nàpols com Valdifiori i Gaviadini, a partir d'ahí, Manolo, podrien intercanviar-los podien cambiar eh, cromos i anar-se'n eh, cap a Nàpols estos dos futbolistes del... cap a Polònia estos dos futbolistes del Nàpols i cap a Nàpols el futbolista Amadou Diabara, guineà, que és un mig centre que agrada al conjunt de Mestalla. El Bolònia, Manolo, demana 15 quilos per alliberar este jove mig centre. Operació, per a mi, visió molt personal, després mm -hmm. pot ocórrer el que, el que puga ocórrer, operació caríssima per a un València Manolo i ho comentàvem l'altre dia també respecte a Kostic que València ja va molt condicionat respecte a les xifres econòmiques que ha de gastar en el mercat que ja d'inici gaste tanta pasta en altre futbolista jove sense afinar el tir a mi me costa creure però bueno, la informació que manegen els companys des d'Itàlia insistixen en l'interès del València per a Madú eh, Diabarà Perfecte. Altre centrecampista, altre eh, mm, pivot que també sona eh, per al València Club de Futbol. És un nom que ha eixit a Portugal, al diari Ojogo. És el del centrecampista del Porto, Héctor Herrera. És mexicà, val? El preu de transferiment està en 20 quilos. Com diria aquell, oblideu-lo. <clears throat> per aquest preu, el València no es va fitxar futbolistes aquest estiu a no ser que a última hora la cosa estiga molt fotuda i puguen convèncer a l'amo de que pose algun quilate per a eh, ajudar en alguna partida de gastos en quant a incorporacions. Però per 20 quilates, oblideu-se d'este Héctor Herrera, que és bon futbolista, que està en el Porto, però eh, clar, el València ara mateix no pot oferir-li a Héctor Herrera res del que no tinga en el Porto. Ni una fitxa superior, ni una competició europea, ni un traspàs a l'alçada de lo que el Porto, que té un president que li diu en Pinto da Costa i que amarra lo que no està en els escrits, <clears throat> puga oferir. Per tant, este nom, jo diria que molt complicat, però no dir impossible. Tema Borja Bastón. En el seu dia es va parlar, s'ha aflocado dels interessos que tenia Borja Bastón. Ahí se interès s'ha d'afegir el del Betis, que està vivament interessat en este futbolista. Les notícies que s'arriben des de Sevilla és que el Betis hauria ferit uns 4 milions i mig per el davanter que ha militat en l'Eibar, però que és propietat de l'Atlético de Madrid. I que ara el Atlètic ha dit que a partir de sí se parla. Per tant, hi haurà que veure si el Betis fa aquest esforç i hi haurà que veure si el València, que jo crec que sí, pot arribar al 6, sempre i quan, primer, com deia, ho gere vestidor. I se preu sí que és eh, assequible per, a, per al per les xifres en les que el València va manejar-se aquest estiu. Uh mhm. -huh. I, per tant, ja que notar este nom de eh, Borja Bastón... Encara que Manolo, uh mhm. -huh. el futbolista, continua esperant... Premier. ...que qualle o fa alguna oferta Premier, perquè, evidentment, eh, no hi ha color respecte a la fitxa i al sou que li ofereixen en, en Anglaterra. Perfecte. I per a tancar la informació, bàsicament, del València Club de Futbol, hem de parlar també de Enzo Pérez. Algunes informacions anotaven que el València podria repensar-se el deixar en la plantilla Enzo Pérez si rebaixara el seu sou. Però és només un rumor que el club Saba s'ha apressurat a desmentir-te. Sí, hi ha una informació que avui, per exemple, publiquen els companys del Defmarque respecte a la possibilitat de que Enzo Pérez poguera quedar-se en la plantilla del València 2017-2017 sempre que acceptara una reducció del seu sou, circumstància que també els companys parlen de difícil o complicada i no aposten perquè el futbolista argentí vaig a baixar-se el, el sou. Hem preguntat en el club, esta vesprada, hem tingut contestació, que moltes voltes no ocorre, però hem tingut contestació i ens eh, diuen que, que no saben absolutament res de que Enzo tinguera que rebaixar deixar se el sou per a quedar-se en, en la plantilla. Pues això és el que dona de si sí, de moment eh, esta història, que dona de si sí el que n'hi ha en quant a noms que envolten el València. Eh, també hi ha un altre més que s'ha vinculat en les últimes hores, des de l'Argentina. Gustavo Gómez és central, és molt jove, és el, un dels capitans de la secció paraguayana i milita en Lanús. També ens diuen que el seu traspàs estaria per baix dels 10 milions d'euros. i és un futbolista que podria quadrar com a central de complement si el València abasta el seu gran objectiu, que no és un altre que Raúl Albiol. Falta saber com acabarà el fulletó entre Raúl Albiol i el Nàpols. L'altre dia, en l'entrevista que va donar a la seva ràdio, eh, Suso García Pitarch, amb el company Paco Llaret, ja li va dir que Raúl Albiol vol tornar a casa però, clar, una cosa és el que vulgui Raúl Albiol i una cosa és el que vulgui el seu club d'origen, mm. el Nàpols, que de moment se tanca absolutament en banda a l'hora de no ja facilitar l'eixida, sinó contemplar tan sols una eixida del central de via marxant. Sí, que l'operació també és complicada en l'econòmic, perquè Albiol cobra també unes xifres eh, importants que obligarien el València a fer un contracte eh, llarg, però la dificultat es troba en que el Nàpols vol que es, que es quede, vol renovar-lo i que pues, eh, no està per la tasca de deixar-lo eixir cap al, cap al València. Molt bé. Alguna cosa més, Folgado? No, que continua parlant-se, Manolo, de eh, una informació que sí a en fa, fa mes o mes i mig respecte de l'interès del València, també en altre central, juga a l'Sporting de Gijón, com és Jorge Mere. Mere. Uh mhm. -huh. I que ha tornat a sonar. Que ha tornat dies. a sonar, que, que continua manejant-se aquest nom en el mercat, que és una informació que sí ja se, va, ja se va donar i que també és un central de preu, Manolo, assequible espera la plantilla del, del València de la pròxima temporada. Estarem pendents també, evidentment, d'eixa història. Tanquem de moment la informació del València, després la reprendrem en temps de tertúria, de parar del Llevant una Esportiva Salva, un Llevant que, conforme passen els dies i conforme no vaixint un nom de les sospites, dic les sospites, se dirigeixen a que l'entrenador de Llevant, moltes estan dient, no donen el nom perquè encara està immers en la lluita amb algun equip en segona divisió. Sí, l'altre dia vam escoltar a, a Tito, en la cadena SER, Manol, va admetre uh -huh. que està entrevistant-se amb tots els candidats i que encara per a esta setmana uh mhm. -huh. tenia que entrevistar-se amb, amb un parell més de, de candidats. Interpretem, jo contava la setmana passada, que fins que no acabara la temporada, va acabar ahir. Va acabar ahir en segona la lliga edició. regular. Exacte, la lliga regular. Però ojo que n'hi ha playoff. Exacte, pues mentre no acabe tota la, la temporada va ser complicat que el lleva Manolo pues, eh, tanque la contractació d'un tècnic atenent a les declaracions de Tito de que encara li restaven per eh, fer dos entrevistes amb dos candidats a la, a la banqueta. Per tant, <laughs> anem a veure còmics i d'onís, però també se sabe que el, si li demanaven premur al, al València, el Llevant ja tindria que començar a posar-se en marxa. Si eh? tarda en contractar un tècnic és perquè eh, el tècnic que busca actualment continua immers en la lluita per pujar a, a primera divisió, en aquest playoff d'ascens cap, a, cap a primera. Per tant, mentre no finalitze, i playoff, excepte que algú filtre, Uh mm-hmm. -huh. La informació, Manolo, no, no, no se va conèixer, desgraciadament. Bueno, pues, eh, estarem pendents d'això i estarem eh, pendents també del juvenil que està en semis de la Copa. Està en semis de la Copa, ja la setmana passada va guanyar 0-1 a, a Vallecas amb el gol de, de Joel. Avui ha guanyat 3-1, eh, el que vol dir 4-1 en el global. Va jugar les semifinals de la Copa del Rei Juvenil, és el juvenil la del conjunt Granota. Avui 3-1 davant del Rayo, amb gols de Joel, de Alejandro i de Jorge Castillo. Perfecte, està en semifinals amb el Atlético de Madrid, el nostre bon amic Òscar Fernández, que també ha classificat el seu equip després de guanyar 0-2 a l'Ezama davant el Aleti de Bilbao. 11 i 58. I en València Bàsquet pues, no són bones les notícies que ens eh, arriben, perquè a més hi ha un nou lesionat més. Juanma Romero, què tal? Bona nit. Hola, què tal, Manolo? Bona nit. Per si fora poc el 2-0, ara parlarem de com se li fica de costera per amunt l'eliminatòria València Bàsquet. Hem de parlar també d'alta dolenta notícia, la lesió confirmada de Rafa Martínez en el quart metacarpià de la mà. Efectivament, una lesió que es va produir en el eh, partit d'ahir dissabte, una jugada fortuita no? davant eh, un jugador de, del Real Madrid. Eh, van aparèixer les alarmes eh, perquè va ser en la primera part, però després eh, van, eh, es van tranquil·litzar perquè el jugador va continuar, Rafa Martínez va jugar el partit, va finalitzar-lo, però eh, és de veres que, que tenia dolor i que anava a ser sotmès eh, avui mateix eh, a proves mèdiques per a determinar què és el que realment tenia i com bé has dit, sufre, sufrís aquest trencament al quart dit de la seva mà esquerra, un mes immobilitzat ha d'estar aquesta zona, la qual cosa pues, eh, Rafa Martínez, que diu adeu ja a esta temporada en el, en el València Bàsquet, s'unís ja a les baixes de Sam Van Rosson i de Luke Sigma. N'hi ha que recordar, encara que València Bàsquet no anava al mercat, però València Bàsquet no podria ja fer cap modificació en el seu planter per, a, per afrontar este playoff en la qual cosa ara mateix 11 jugadors disponibles, però sobretot una baixa molt sensible al joc exterior de, de l'equip valencià en esta baixa de, de Rafa Martínez, que anem a veure, no? esperem que no, però podria ser el seu últim partit perquè n'hi ha que recordar que és un jugador que acaba contracte el pròxim 30 de juny. hi eh, haurà que veure com, eh, conforme se vaig acostant el final de la temporada exactament, eh, eh, quin camí m'emprem València Bàsquet. <coughs> No és moment ara de pensar en un 3-0. Si arriba ja tindrem temps per a eh, parlar eh, del que siga tranquil·lament, però sí és moment de... Eh, sobretot de les conseqüències d'un possible 3-0, però sí que és moment de parlar del 2-0, del que va passar en el dia d'ahir, 97-88, altra volta, i ja és un mal endèmic, eh, Juanma, i se mal de l'últim quart, on València Bàsquet aguanta 3-4 en l'últim se cau. Sí, evidentment, no. Eh, torna a encaixar 35 punts, com va passar al primer partit de, de la sèrie. de deberes que el València Bàsquet anota 25, que les sensacions van ser diferents, però almenys l'equip va competir, va estar més ficat en el partit que el del, que el del passat dijous a, a Madrid però altra vegada no? va, va fuixejar en aquest tram final de l'encontre. Van aparèixer sobretot Sergi Llull, que és ara mateix eh, jo crec que l'autèntic verdugo no? de, del València Bàsquet en els últims encontres. També Nocioni, no? que va fer cinc punts molt importants no? per, al, per al Real Madrid i València Bàsquet pues, va dolir una, una vegada més d'aquesta continuïtat, d'aquesta regularitat. No? Ahir va echar en falta el treball de Justin Hamilton, que va estar molt irregular, van aparecer per contra jugadores que tienen que ser importantes para el equipo Valencia, de cara sobre todo al partido de este Dimas, con Bojan Dublevis, con Fernando Sameterio, incluso con Antoine Dioto o Romain Sato, pero falta algo más no? de, fortaleza, de consistencia, para eh, poder guañar el, Real Madrid. Te repetís que el equipo va a mejorar, pero no va a ser suficiente para impulsarse al equipo de Pablo Lasso, que també t'he de dir que sense jugar un bàsquet eh, brillant pues, l'ha bastat eh, per, a, per a guanyar el València Bàsquet i estar ara mateix a soles una victòria d'eliminar l'equip valencià i de ficar-se ells en la, en la final de, de la Lliga. Tot i això, ja anem a sentir-lo ara, eh, Pedro Martínez deia que estava satisfet. Sí, eh, va sorprendre un poc en aquestes declaracions. Eh, jo crec que sobretot pel fet de les altures de temporada que, que ara mateix està, està l'equip, no? Eh, pot ser en una lliga regular pues guanyar o Pedre, pues, no te relevancia, no te importancia, porque encara n'hi ha jornades, pero en esta situación, ya ahora matéis el el de Rada ya es mínimo, es a cero, el valencia Bàsquet no pot Pedre si es que vol continuar en la Liga ACB, pues, eh, comentaba que a él no le más más eso de Guañar o Pedre, sino lo que podía mejorar o evolucionar el, el seu equipo. Ahora mismo estamos eh, doloridos por el resultado final, porque eh, está claro que que el perder pues no es algo por lo que podamos estar contentos, pero em, dicho esto, también tengo que decir que no todo es ganar y perder y que em, eh, estoy muy, satisfecho del trabajo que hemos hecho. Em, creo que hemos jugado un buen partido, con cosas a mejorar, que tenemos que intentar, el poco tiempo que tenemos, pues eh, intentar mejorarlas, pero bueno, Creo que, el equipo ha estado con, jugando con mucha lucha, con mucho esfuerzo, jugando bien, pasándonos bien el balón, con muchos jugadores sumando y, desde ese punto de vista pues estoy muy contento de, la actuación que hemos tenido. Eh, y bueno, pues hay que intentar ajustar un poco más, ¿no? 35 puntos hoy otra vez en el último cuarto, ¿no? Bueno, Madrid tiene mucho mucha artillería, ¿no? Y, bueno, pues eh, hay muchos jugadores con capacidad de anotar y, bueno, pues cuesta defenderles, pero debemos de intentar pues eh, ajustar un poquito más, más atrás, porque en ataque creo que hemos hecho un partido bastante espectacular. Bueno, pues bastante espectacular, no tener el esport es guanyar pedre. A mí me... no es momento, ya que recolza Valencia Básquet, eh? pase el que pase, ya están amb, Pero pero me costa atender mí atender algunas frases, Juanma. Sí, sí, és de veres, no? Eh, sembla com que no passa res, no? A mi me, me donava aquesta sensació, no? Com s'ha perdut, jo estic content perquè l'equip ha competit i, i res més, no? Els arguments són un poc, no sé si plans o sense molt de transfons darrere, o és que ell no ha volgut encara dir més enllà de lo que pensa per tal de no baixar la moral o l'ànim de, del València a bàsquet, però jo crec que, que n'hi ha que posar alguna més en la, en la pista, no? perquè ja te dic, el que més pot fastidiar és eh, la situació de que jo crec que no hem vist a un Real Madrid espectacular, jo crec que hem vist a un Madrid que amb lo xus i jugant eh, a ràfagues l'ha bastat per a doblegar el, el València Bàsquet, que no ha posat aquesta resistència que tots volíem, que tots esperaven, almenys en aquests dos partits que, que han jugat a, a Madrid. Bueno, eh, amb tot això, imagina que passi el que passi, tot el 2-0, mai un equip ha alçat un, un 2-0 en semis en la sèrie de en la nostra lliga. Eh, imagina que per a aquest partit del dimarts, eh, Juanma, Fontet a tope. Sí, això és ara mismament la, la cridada no? que, que ha fet el València Bàsquet, sobretot a seua, tota la seva afició, no? de cara que eh, per lo menys eh, este dimarts pues, eh, siga un, un autèntic infert taronja, com així ja es denomina no? eh, tots els partits que juga el València Bàsquet al, al playoff, perquè ara mateix és el que toca apel·lar, no? el factor Fonteta, el factor eh, jugar a casa, i el intentar eh, per lo menys eh, estendre no, al màxim la, la sèrie. Ara n'hi ha un partit dimarts, si València Bàsquet aconseguís guanyar forçaria un quart que també es disputaria la Fonteta i és l'objectiu, no? intentar arribar de nou a Madrid el dissabte, jugar-te tot al cinquè i definitiu partit, però evidentment tot passa per guanyar primer el, el dimarts i ara mateix és el que va tractar de, a nivell de club, no? el, el que l'afició es mobilitze per tal de de que la fonteta estiga fins a la bandera no? per tal de, de recolzar l'equip. Anem a veure la resposta. L'Isòria juga en contra del València Bàsquet. Jo pense personalment que és molt complicat guanyar tres partits seguits a qualsevol equip mm. i hmm. si damunt és el Real Madrid pues, encara eh, seria ja quasi quasi una, una proeza, però anem a confiar i anem a veure si per lo el dimarts el València Bàsquet guanya perquè també crec que l'afició no mereix que l'equip perga i, a, més, per, per un 3-0 davant del Madrid eh, en esta eliminatòria de, del playoff. Escolta, Juanma, eh, eh, al voltant de, de, que dèiem, no? d'intentar alçar esta eliminatòria, el primer partit, el pensament més o menys després del primer era, bueno, encara és molt pront, només ha jugat el primer, ja que reposa, re, rep, eh, reposar-se d'este colp i tirar cap endavant. Esta segona derrota ja ha pogut fer una miqueta més mal, sobretot a nivell mental? Sí, yo creo que sí, no? Eh, el equipo a comenzar a dubtes, pensaban que sanaba a resetechar, no? Lo que comentaba en el dicho Usperlanín, no? Pensaban que el equipo eh, de olvidar, no? Lo que, lo que era esa mala mache que había donado, sobre todo en el último cuarto, que va a ser la definitiva en ese encontre, pero ahir l'equip va començar malament de nou, veien eh, a jugadors com Hamilton que estava tirant eh, amb molta tensió, no? tirs molt curts, eh, falta de confiança, dubtes. És de veres que a poc a poc l'equip va expulsant-se i sa pressió va jugar bé, sobretot en el segon i tercer quart, va tindre inclòs un avantatge en l'últim quart de quatre punts, que semblava que l'equip anava a lluitar fins a la fi, però eh, a partir dels últims cinc minuts, eh, de nou, eh, va baixar l'equip junt en el moment més inoportú i el Madrid lo, lo va aprofitar, no? va penalitzar totes les errades de València Bàsquet, eh, sobretot les pèrdues de, de valor. Tampoc, que, i encara que no va ser excusa, els àrbitres van ajudar molt al València Bàsquet, però amb això ja, ja es comptava, i anem a veure pues, com s'afrontarà el tema de la Fonteta. No? Seria important, sobretot, que l'equip començara bé el partit, per tal de que també la gent estuviera, estiguera enganxada amb, amb el València Bàsquet i a partir d'ahir fins on es puga arribar. Del que passe a partir del dimarts, serà moment de parlar el dimarts a la nit cap endavant, no abans. Així que ara anem a estar tots recolzant, recolzar, sí. i, i esperant que València Bàsquet puga eh, alçar esta eliminatòria o almenys forçar el quart partit de la foto. Tot això ho contarem, com sempre, així en la 97.7 Ràdio i, com deien, quan arribi el moment ja farem els anàlisi oportuns. Romero, gràcies. A tu, Manolo, bona nit. 12 de la nit i 9 minuts eh, tanquem la primera mitja part informativa i entrem, o la primera mitja hora informativa, i entrem ja en el terreny del debat de la tertúlia i de l'anàlisi. Esports 97 nit, La Tertúlia. 3 12 de la nit i 9 arranca el tema de Debate sobre d'anàlisi. Eh, se ve un stew, Se ve, un stew Folgado... Se viene, se viene. Un stew en Eurocopa, en Jocs Olímpics... Yo, Manolo, la canso de la marmota no la guardaría ¿Vos dir? No la guardaría, no. Hombre, yo digo a nivel internacional, a nivel del Valencia... Ah, no, yo pensaba que para de... No, hombre, a nivel del Valencia... Antes de entrar dejen salir. la marmota va a ser, ¿eh? Me temo lo peor. Contarem. Ho contarem. Me lo peor, eh? A veure, no cal abusar de la marmota. La marmota en guany ja ha fet el seu paper, que era el tema de l'entrenador. Perfecte. Val? Però jo... Anem a acabar xuny, després anirem de vacances, <laughs> ja veurem quan tornem, Manolo. Com va la cosa? Vols dir? Sí. Sí, sí. Bueno, bueno, bueno. És que te veig ara ahí mirant el bàsquet en la tele. Jo sóc un tio de bàsquet, sempre ho he sigut. Sí, tota la vida del senyor. Sí perquè el futur no se te dona massa bé. <laughs> No. O sea, ahora si la <laughs> te día, te voy a una cosa. Estás de salud pitjor que Enzo Pérez, eh? <laughs> Pedro Valero, levántame que Valenciano, bona nit. Què tal, com esteu? Saps que t'he hecho, valen els periodistes un parell Ho sé, ho sé. Algo, algo m'han contat, algo m'han contat. Escolta'm una cosa. Isquere, isquere pel cap. Però vas a contar? Eh? Si l'altre dia digueres que havia fet un, un gran partit. No, no. Escolta, Fer és un grandíssim... Va fer el millor partit que jo li recorde. Jo Mm, jo no ho vaig veure, però m'han dit que prou lamentable el nivell, eh? No, no vull dir res, però prou lamentable. No te mentiren, no te mentiren. però ah. bueno, dins de la lamentabilitat del, del tema, del tema sí. jo diria que este senyor va fer el millor partit que jo li recorde. val? I jo a este senyor l'he patit molt com a defensa, imagina't. Ara bé, quin seria l'estat físic que avui m'envia una foto d'un tio en la part posterior dels genolls, en la inserció del, de, del, del múscul amb tal, Sisquios, ¿no? Ahí el Sisquios. Sí, pero, pero no, pero, pero, aparte de pedarle. Dos maradures, <laughs> dos derrames de dos trencaments fibrilars. Así ¿En serio? sí. Uno en la cama dreta y otro en la cama Y Imagina cómo está. es alimentación, ¿eh? No te alimentes, B. Sí, no, se alimenta B, lo que no se alimenta lo mejor es A. <laughs> No es calfar. Pero yo, le, he visto, yo le he visto almorzar y se alimenta. Va a ser el, calfamento. <laughs> Rotura, no, ¿no? Va a escalfar, no va a escalfar. no que ha fet ningú. Folgados de vidre, també. És un dels que se lesiona sempre. Vols dir? No sé, no sé, però un partit, una lesió, el, el promedi el té, el té alt. Sí, el té, el té alt, eh? el té, el treu prou altet. Per cert, eh, pues recorda la pregunta que estem fent en el dia d'avui, eh, que és, espereu algun moviment de mercat per al València entrada o eixida esta setmana? o en cara pensó que... Pues, no, no, que la veig a que la veig la iba. que la veig a l'Eva, l'Eva la té que L'Eva acaba arribar a la de Superdeporte. Esta foto es para machos de edad, eh? No, no, Y esa foto es dura, eh? Y <laughs> Això foto te digo una cosa, en, en una foto, permís alguna foto, permís d'una foto Dices Algún Algún cap de servicis mèdics le ha costado el, jog eh. <laughs> eh? Hay que operar, eh? <laughs> Hay que operar. Hay que operar. Y que operar, això és irrecuperable, folgado. I jo dic, jo no vaig a la conter eh? Me feia mal, dic, agujetas. <laughs> Ponte hielo, que diria el meu. Dos trencaments de fibres, uno en la cama dreta y otro en la cama esquerra. Pablo Leva Superdeporte, Buenas nit. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, es que no, no todo el mundo vive, tan bien como, como, el amigo Pedro Corberó o Pedro pues Valero. Pues ese debate está cerrado ya hace tiempo. Bueno, ¿eh? bueno, está, está cansado. Cuidao. Cuidao, que això ho deixarem ahir. Ha tingut repercussions, eh? Sí, no, no, sí, sí. Ha tingut repercussions. Me, me vols dir? Se le dedicó una sí, contra no. y todo a, Superdeporte. A la... Sí, sí, sí, sí, me vols ah, dir que ha tingut sí, repercussió sí. aquest tema? Sí, sí, però dices... ahí està, eh? ahí ho deixem. Ah, ho deixem ahí, no? <laughs> Ho deixem ahí. Millor no tocar no siga que absolutament dos trencaments de fibres, no? Parem de folgar, bebés. <laughs> Estava el tema. Vos recorde, espereu algun moviment de mercat <clears throat> ja esta semana, entrada oïcida en el València, o encara és... Eh, pronte, li deia Folgado, Pablo, i tu estàs d'acord amb mi, que serà un estiu molt apassionant en quant a que n'hi ha Eurocopa i Jocs Olímpics, sí. i sempre són dos cites grans. I Copa Amèrica. I Copa Amèrica, és veritat. Copa Amèrica. És veritat, que tu també estàs pendent de la Copa Amèrica. Copa Amèrica i després, quan termine la Eurocopa, Copa Amèrica, Juegos Olímpicos, enganchamos con semifinales de Copa Libertadores, que también está por ahí. Entonces, verano. lo tenía en la agenda apuntado la Libertadores, que no se me olvidaba. <laughs> esta, noche, esta, noche, partido entre. Yo no sabía ni que no había acabado la Libertadores. Entre dos aspirantes al título. ¿eh? Esta noche un México-Uruguay eh, muy, muy interesante. ¿En, Copa América? En Copa América. A, las 2. A las 2, justo a la misma hora que mm. empieza el segundo partido de la NBA. No está malamente, no está malamente, no está malamente. Yo preferiría la Copa América. Bueno, miraré algunas dices que digo la teoría que no sabe mirar, pero la miraremos. <laughs> la teoría. No, hoy por lo menos. La Es <laughs> la teoría. Sí, bueno, la la teoría. Bueno, es que me arrimo de lo de la teoría de Voy a parar Tebas, en, no sé si lo ha conseguido una entrevista a los compañeros de la, de la cadena COPE. eh, i m'ha fet molta gràcia no? quan ha parlat eh, ha parlat d'este nou horari de la una del migdia eh, que... Eh... No, un tuit de Clemente, no? Pot ser, eh, parlant de... Bueno, és que Clemente, saps que vull dir... <laughs> Mira que jo... Mira que jo... <coughs> mira que jo a Tebas li tinc carinyo. Però, però Clemente me supera de llarg, no? I sí, jo sempre dic, jo, jo, jo mai parlaré bé d'un senyor que ha fet que les ràdios paguen per entrar a treballar als camps de futbol. Val? Ara, també és el que volen els clubs. si que després els clubs que se la mengen. Val? l'any que ve quan molta gent dubte si trobes el passe perquè no sabes partits que te van a caure el dissabte a la una, que és un nou horari que entra en vigor la temporada que ve, i molta gent estiga dubtosa i no sàpiga si traure's el passe per aquesta història, o molta és gent que... que enguany ja no ha pogut anar a diversos partits. Hi ha gent que no es el partit no perquè l'equip ha quedat el 12 o el 13 o el 14 o el 15. Hi ha gent que no es el passe perquè mira, diu, no, que posa la lliga, a mi no me renta anar. Hi ha molta gent que en el Y sí que, como diría aquella clubs, disfruten lo votado. Yo creo que el fútbol base li fan una puñalada eh? Para un dissabte a la una. Está el tuit de Javier Clemente. Sí, sí, no, no, fa, no fa gran idea, sábado a las 13 horas, fútbol. Esto le va bien a Tebas para adelgazar, así ni comer. <laughs> Tal cual, ¿eh? Deia que, ya deia jo que yo a Tebas le tengo cariño, lo de Clemente es... No, pero al futbol base, o sea, es el pares que tienen que durar los nanos a jugar el bueno, pues, Pelmatí. matí, pues, anava ahí. li va hacer un favor... Anava La gran idea Una del gracia. señor Tebas, la gran idea del señor Tebas es, como ahora donem els horaris a molta antelació, si no donen temps a tots els pares i totes les escoles a que cambien els partits del dissabte de matí a un altre horari. Como si se pudieran cambiar los horarios en el fútbol base como si fuera el Madrid y el Barça o el Atlético y el Sevilla o el Valencia y el Villarreal. Yo eh, no, voy a defender a Tebas, evidentemente, ya sabéis que... Es que si no te tiras así. No, no, pero, <laughs> pero el, partido del domingo a las 12 es un buen horario porque terminas a las 2. Y también está el problema de, lo del fútbol base. Yo creo que el problema de la 1... una... No, no, yo creo que el problema de la una... fútbol base con Creo que el problema de la una es, es que no te da tiempo a comer antes y, y, después, si tienes que ir a un restaurante a las tres y media o a las 4 a pedir que te... O fas un armosar carregada de bombo. Claro. ¿Val? No, no, o fas és... una armosar carregada de bombo... Es malísimo. Y té un problema, que pots fer un armosar carregada de bombo si no vas al sol els mesos de calor o si no vas a treballar, perquè si vas a treballar no, no pots carregar no, de bomba... Jo tinc la teoria de que en el futbol espanyol el nivell ha baixat prou, llevant dels equipos grans o dels 8 primers, el nivell ha baixat moltíssim, ara, ara i Tebas vol amagar aquests partits. O sigui, els partits que, que fan que la Lliga siga avorrida i roïn, jo crec que els vol amagar, on siga, el vol amagar. Això, pues els partits d'enguany... Pues, de... pues no, no, ell diu que aquests partits hi ha que donar-los eh, que que donar molta, molt de bombo... Mm perquè si no, la Lliga només exporta Madrid i Barça, que és el que ells s'ha passat Cinc anys dir que hi havia que fer. Yo, ya entonces, que tindré la cara dura... Entonces respectes, pero veuré en guany un Granada-Getafe en la jornada 14. Eh, Getafe no. Granada... Ah, Sporting. Bueno, me, no, di que esta temporada pasada, esta ah, temporada sí. que ha acabat. Si no eres del Granada o del Sporting o del Getafe, Impossible. Jo era les, inaguantable. Jo els partits del dilluns me fixava en els que jugava el jovent, jo perquè tenia que estar pendent de l'actualitat, la Pero de la resta, es que voltes veía Málaga Sport y no sabía ni, pues- ni, a quién hora era. Pues ahora cuantifiquen el Alavés, Leganés, el de la una, pues... Es que yo creo que hay, un problema y lo que está diciendo Pedro eh, es muy interesante porque eh, nosotros nos vamos a ver partidos, imagínate, de, la liga inglesa y tú te vas a ver un partido del décimo contra el décimo cuarto son partidos muy interesantes. Creo que, por ritmo y por, por, verticalidad de todos los equipos son partidos que, vale la pena ver e incluso Italia puede ser que le esté comiendo la tostada en ese aspecto a España, porque los últimos años, pues ver al, Empoli, ver equipos de este tipo, también era bastante interesante. Pero según pero según eh, entrevista de Tebas en países volen copiar Los horarios de la Liga Española Si es mentira, si volvieran les querer copiar va, va mm. tres años diguet milonga. No, somos unis que tenemos un horario Para cada partido pero molts países llaman m'han que volen copiar. Joder, pero ¿qué me está contando? Y refugiamos muchas veces el, el que los equipos españoles eh, los partidos de abajo sean tan pobres con que eh, el quinto y el sexto siempre compiten en Europa. Que es, otra, de, las grandes mentiras. La historia de siempre. Eh, entonces yo creo que, España tiene que estar preocupada, los aficionados mm. al fútbol tienen que estar preocupados en España, porque ya hemos visto como la liga italiana era una liga muy potente hace 20 años y comenzar esta historia una crisis gravísima por solo tener dos tres grandes y el resto ser madres por así decirlo y, en España puede pasar lo mismo. Es que pensamos que es una cosa alejada, una mm. realidad alejada, y puede pasar lo mismo en España. Que fa Sánchez y els que en la pasta. Claro. en la pasta Pero los jugadores Bueno, también ganan a Premendieta o por el Piojo y tal, Eran los que en la pasta Y vienen a los futbolistas Y ahora la Lazio, por ejemplo pues, està com està, mm. o el Milan, o l'Inter, i han sigut els clubs que dominen el mercat en aquell moment. O sea que... Bueno, pues eh, tanquen la història de la Lliga, que per cert, eh, eh, diu Tebas, no, l'any que ve no tenen patrocinador, però és que volem que la Lliga sigui coneguda pel seu nom com altres lligues, sinó que no tinga un patrocini. Clar, jo m'ho crec. Do ah, I també estan molt gràcies quan la, ha intentat explicar lo de la comissió que li pagaren les clubs per eh, fer la, el negoci amb les teles. Eh, L'entrevista és per sentir-la. 12 i 20. Bueno, senyors, i hem de parlar, lògicament, de Iolidia salva lo de les Olimpiades i, i l'Eurocopa, però saben de seguida eh, Pablo dit bueno, el problema és que <laughs> així no es maneja res en el València, dic, home, sí que té pinta, malauradament, de que se maneja poc la cosa, però mm, en quant a dos clubs, perquè Pedro també està pendent del, del Llevant, el Llevant encara no tenia entrenador, i en el València ja sabem tots el que així el dilluns vos contarem i que durant la setmana se va acabar eh, confirmant que és que la Lliga va tocar el València i diu, este esteu al tope del fair play, i sí que abans d'inscriure ningú, d'ahí tenen que ser futbolistes. I a veure com te'ls lleves de damunt. És que jo crec que això és el gran hàndicap, dels, dels hàndicaps que té el València aquest estiu en el mercat, que ara parlarem són molts, però el fonamental és a veure com col·loques tu aquests futbolistes que molts d'ells no volen renunciar a la fitxa que han firmat, que per això les, les firmat el València, i que no troben acomodo en els clubs que se puguen interessar pels futbolistes que sobre la València no tenen la capacitat econòmica d'assumir ni traspàs ni la fitxa de Cobrelasi. Sí? A més, és un any complicat perquè l'any que ve no n'hi ha Mundial, ni n'hi ha Eurocopa, ni n'hi ha algun motiu que faci que els jugadors vulguin eixir per a guanyar-se el puesto en, en la seva selecció. Va ser complicat. Uh mhm. -huh. Jo crec que el mercat en guany, pues, com tots els anys, va ser esperar que caigui la primera fitxa i quan vagin caient les fitxes, a poc a poc aniran, hi haurien-se forats, n'hi haurà huecos, n'hi haurà moviments en els que poder col·locar futbolistes però sí que és de veres que els esforços que devia tindre eh, aportar Suso García Vitar per a fitxar futbolistes, jo crec que va tindre, lo que, tindre los que fer per a donar eixida a futbolistes. I, bueno, un cas és el de Negredo, no? que, que jo crec que va ser molt complicat que, que troben un, un, un club que pugui assumir la, la fitxa de Negredo, i com Negredo n'hi ha molts. I el València de fer-se 18 jugadors ja per un tema econòmic, però també perquè esportivament ha de reciclar la plantilla, l'ha de renovar, no pots aguantar la mateixa plantilla l'any que ve perquè has vist que no, que no ha funcionat, que no va, i jo crec que l'operació en salida va ser llarga, i això farà que el València vagi al mercat a fitxar tard i possiblement car. li guanyen car i li guanyen la partida en alguns no, futbolistes. I, va, I vaig a una més. Com que els futbolistes saben que el València té l'obligació... Tenen la força Clar, i si és el, el greu problema? El futbolista que està així, assentat en la seva caïra, que el van salir, no content que dirà, vale, tu no contes en mi, però jo sé que tu necessites desfer-te de mi. I sí que vas al club i dius, mira, o me trobes un lloc on jo cobre el mateix que cobra així, o jo d'així no pensem en echar-me. Ja t'apanyaràs tu. És que una cosa és pagar la regió d'un xuor en segona divisió, com pot fer el llibre, per exemple, que a una mala, pues, escolta, pagues la regió del futbolista i te, te desfas d'ell, però altra cosa és pagar la regió d'un contracte com el de Negredo. Eh, no pots assumir aquesta rescisió. Que ja ha dit, com hem claro. comentat, el dimarts es que en, un, en un acte, es que jo, no jo quedo així, no me vull benestar, jo així estic molt còmode. Claro, és que jo anava ahí, Manolo, la informació que han donat en la primera mitja hora és molt significativa. En un acte, no sé si l'Eva estava pendent del programa, li vaig a contar a l'Eva i a algun gent que s'ha incorporat a la Recordem informació. Dimarts, te va semblar algo estrany, l'Eva, però, però, és, però és tal qual. Associació de la Guàrdia Civil en Patrais. En un acte de la Guàrdia Civil, a Patrais, de repente apareix allí convidat per un capità Álvaro Negredo. Clar, la gent veu allà Álvaro Negredo i immediatament li pregunta. N'hi ha gent, hi haurà gent de tot, de la Guàrdia Civil, però evidentment hi ha gent molt futbolera, pues li pregunta pel València, què vas a fer, te'n vas a anar, te vas a quedar... Vas, tornes. Que, que vas, tornes. Negredo al principi no contestava amb evasives, però conforme va guanyar eh, confiança, al final se va soltar. I entonces li va, <laughs> va dir-los a tots que no va manejar-se d'ací, que no vol anar-se'n. Va admetre una oferta de Xina en el mercat del desembre va admetre interès dels clubs italians. Va admetre ara interès d'Inter i de... Milan. I de Milà, <clears throat> però va garantir una i altra volta ja durant el desenvolupament de l'acte que d'ací no se mereixava i que no volen ascendre València. Tomos, és que jo ara mismo soy Álvaro Negredo. El cap de setmana sí que ha estat en Itàlia. I el cap de setmana ha estat en mm. Itàlia. En Sicília, en un en resort. Sicilia. Però en Sicilia ha estat. No, pero yo, yo ahora mismo soy Negredo i és es que en València se ve molt bé El contrato que tiene és <laughs> la leche y ahí la preocupación la tiene el club. Claro. Eh... Suso ho té en xinès, eh? Suso té, vull dir, si Suso és capaç de refer esta plantilla, <coughs> se la van a rifar els millors clubs, no? Vull dir, jo... si és capaç de resoldre este jeroglífic, va haver... Eh, eh l'estiu que ve va haver una, una cua de clubs en la porta del València tocant per a fitxar a Suso. Jo, sinceramente, yo mm, no veo tan complicado el, rehacer la plantilla. ¿Tú no ves complicado? Yo, yo no lo veo tan complicado. ¿Mejorando el nivel? Yo creo que sí. Yo creo que no. Yo creo que no porque, porque vender a Negredo para fichar algo mejor que Negredo no es nada difícil. Si no es difícil, el problema es que tú no puedes fichar ningún no. Ah. que no se bacha a Negredo. Vale, pero vender a Enzo para mejorar lo que ha hecho Enzo en el Valencia no es nada difícil. y aún ah. coloques a Enzo. Yo creo, Y después ficha a alguien que sea mejor que Enzo, pero con un precio inferior. O sea, que no que haga que la plantilla cueste, cueste menos de lo que costaba antes con Enzo. Los hay, los hay. A ver, Camacho cuesta menos que Enzo Pérez. pero tú vete por Camacho. Te están esperando. Claro, pero Camacho cuesta menos que Enzo Pérez. Eh, de Aguará cuesta menos que Y luego Camacho tendrá que querer, venir aquí a un club que no va a jugar en Europa. Ya no, la segunda. va a jugar en Europa. Estén parando de la primera, estén la primera par, Pero habrá otros equipos que lo quieran que jueguen en Europa. Que le dé puesto asegurado. Bueno, pero es que tampoco, <laughs> eso tampoco existe en el fútbol. lo el fútbol Pero luego lo que voy es, eh, tú también puedes fichar eh, lo mejor de cada casa en el sentido, tú ahora mismo, tú eres el Valencia, vas a por Borja Bastón y Borja Bastón va a venir aquí como loco. Sí. Pero Borja Bastón va a jugar por delante de Alcácer. Eh, yo tengo una opinión sobre Borja Bastón. Yo creo que es más delantero que Paco Alcácer. Ojo, eh, apunta, apunta eso ahí. ¿Qué día? 026 12. No, ese no les apunta. <laughs> ese, no les apunta porque son del agrado del Nostre técnico. ¿Vale? Que, ah, Arturo, el presidente, 19 segundos. El Nostre técnico es el, el presidente el presidente que es eh, Arturo el Técnico y el vicepresidente ah. que es Pablo Leva de la Peña somos anti-Alcácer, ¿vale? No, no. ¿Vale? Manolo, eh, A mí me tragueren, a mí me tragueren en pasado un tall, Hoy día, Jackson Martínez no se va a meter un torrata en Atlético de Madrid, me tragueren el tall. No lo he sentido en Guay no apareix per el archivo. Se ha No, no, però lo reconoce, ¿eh? yo, yo, también lo dije, ¿te acuerdas? Que Jackson Martínez era un bluff. Yo le doné la... Val, jo crec que Borja Bastón a lo millor pot ser per a complementar una davantera en dos davanters. Ningú tenim confirmat que el València en Paco i Estarán vagi a jugar igual que el que ha jugat en els últims no, no, por supuesto, por supuesto. Pero yo, yo lo que voy es que hay, hay jugadores de, de bajo pre, no de bajo precio, pero hay jugadores en equipos inferiores. Pero yo eso no tinc dubte. Pablo, de que... Sí, i és més, i jo estic segur que eso lo sabéis. vist. I té ah. subratllats en l'agenda. Ara, els dos greus problemes, per a mi... Entre ja, sí. I ara, no, no, no, no. I, i la li pregunta a Salva, és com te desfas de les fitxes altes i després què li vas tu a oferir a aquests futbolistes que no li pueden oferir a altres clubs. Eso, això, per a mi, són els dos entrebanks pero del, del tamaño de las pirámides de Keops. pues voy a decir, pero a mí son muy complicadas de salvar y dos primero te lo compro, el, el primero te lo compro, sí. porque yo, cuando he dicho que creo que no es tan difícil, me refiero al ir al mercado y fichar barato y bueno. Eso se puede hacer yo sí que es cierto que veo muy difícil el, sacar a Enzo y a Negredo. Con no, pero no Enzo y a Negredo. Que, así ni a un club que toca, hola, ¿qué tal? Venimos a preguntar per Piatti. Piatti quiere 1,8 y yo te que vale, hasta luego. No, es Enzo Negredo. Piatti, los que sean, lo veo muy difícil. Pero sí que es cierto que a la hora de fichar, creo que el club ya estuvo muy torpe la temporada pasada, excesivamente torpe la temporada pasada. <clears throat> y creo que este año ahora habrán aprendido la lección. No, yo estoy seguro que la nada de pres. Y estoy seguro que sus Mes. estic segur que Suso té fins i tot un perfil diferent per a segons en quin lloc fitxar, que és el que vol. Si vol que siga més veterà, si vol que siga més jove, si vol... Estic segur, i estic segur que... Era, vull dir, jo escrivia avui en Super, el problema del, del secretari tècnic no és de capote, és d'estoque. El mm. capote, mm. vull dir, anar, preguntar, anotar, veure jugadors... El problema de capote, jo estic segur que el València el té fet, però més segur no seguríssim. No tinc un mil·límetre de dubte. El problema és quan tu vaig i te diguen Filip Kostic, 15, i digues no puc. O hagis accedit a un traspàs de Filip Kostic que el, el Stuttgart hagi baixat el preu perquè diuen que pot ser per més de 10 digues, che, no vull anem a fer un esforç, no vull i el duguem. Filip Kostic, Liga Valencià jo un i mig és quasi el que estic jugant, eh, cobrant de l'Alemanya, eh? O me doneu més, o jo per 1,4 no me'n vas d'ací, per 1,5 o si estic No, ahí no fórmules, economia de, economia de guerra, llevant per lo que feia, per exemple, era durar el jugador i prometre-li que quan el venguera després, si és que el venia, una part del traspàs de, de venta seria per al jugador i amb això compensava pues, tindre un salari més baix. Vull dir, ahí tu pots emplear fórmules. La qüestió està Yo creo que el meu dubte pero sinceramente, sincerament Kostic va mejorar el que ni ha, un, un que que a no? en Stuttgart ¿Por qué no? Bueno, pero es que... si, si Isina Yo creo que el competiría en amb tres clubs. El Valencia competiría En el Villarreal, Competiría en el Sevilla, y tal... Quiera era Cuando quan el ficha El del Villarreal? Ah, bueno. que Jiménez del Atlético de Madrid? Qui Jiménez el del Atlético de Madrid Cuando el duelo Atlético de Madrid? Claro. Pero si el problema no es ixe, Pero a mi. Si hi un chor que solo ha el Valencia Es una aposta. com va ser... No, no, este no jugador, este jugador estan seguint-lo en Villarreal. Alemanya, a banda del Villarreal i el Betis en Espanya, en Alemanya està seguint... Eh, I el Sevilla també. Però mira, està eh. <clears throat> el cas Sericef. El Sericef vol anar a la Villarreal. Clar. Perquè si ve al Villarreal i va al València per tu, a dia d'avui, per un xor, és Eix... molt més atractiu el Villarreal que el València. Eix, això és el que estic dient. Sí, però... I és un dels grans problemes. No tens per oferir ni gran economia. I el problema... No tens per oferir una competició europea. No, el problema es que Tienes que esperar a desferte no, te No tens tan que oferir ni un proyecto Tú vas esperarte te igual a Negredo al final, escolta, pues el coloque cedit, edit i però, però te que la, ficha la tal. La sesión al final és allargar un año Bueno, pero te t'estalvies la ficha Pero claro, O vas a hacer tart O fases ho a per el davanter, Y el davanter te dirá pues mira, Es que he firmado con otro. O, o a per davanters que ya son mescars o per davanters que ya no en el ebay que tú esperas yo sinceramente, creo que no hay que ser tan negativos. No, no, yo, digo, que es un problema. Y, pero te veo negativo en el sentido de que Kostic ahora mismo tú le pides o Villarreal o yo No, yo no he visto a Kostic. yo, sinceramente, ya lo dije, creo que es un futbolista que, a veces acusa tramos de irregularidad, de, que igual cuatro partidos seguidos le cuesta hacer los buenos. Pero sí que es un futbolista que en un equipo descendido ha tenido números muy buenos y ha tenido actuaciones de mucho nivel con un equipo que no daba cara al aire. Sin gols y sin asistencias, si no me equivoqué. Entonces, yo creo que es un futbolista que destacaba mucho en el uno contra uno, es un futbolista muy vertical. Y yo soy Kostic, y a mí, aunque me venga el Villarreal, el Valencia, no para él, porque él es extranjero, igual para él el Villarreal y el Valencia son igual de. de seguro que sí. Pero el Valencia le va a ofrecer un contrato mejor, seguro. Pero, Anema, pero mm, de acuerdo, muy en la teoría de, Pedro. Al final Anema a tornar al futbolista jove, Kostic, Diabarà... No té per què. On estan els veterans? No, no té per què. On estan els veterans? No té per què. Primer pregunto jo, on estan els veterans? Per eixe, és que a lo millor per aquest perfil tu vols un jove i a lo millor per al central vols un perfil més veterà. Bueno, val, no tenen, però, però no de moment en joves, Manolo. No tenen per què tots els futbolistes estar en el mateix perfil. I ho he dit, ja, des, Suso té un, per, arribat, un perfil determinat... Sí. Des de Capital que ha arribat... Tindrà el perfil no que no ningú veterano, eh? Sarabia, Bastón, Medran, Halilovic, Meré, Kostic, tots són jovens, no, no està el veterà. Sarabia no és tan joven, eh? 26 años. No, menos. Menos, 23. 24. No, un perfil de chorar de carácter. no es un xor de carácter. Mira, y te digo una cosa, Kostic, si ya en Alemania cobra 1,5 net, tú así lo vas a aportar a cobrar 2 y que automáticamente siga un desmillón de futbolistas de futbolistas millors pagas de la plantilla, ojo, ¿eh? No, no, pero tú le pagas lo mismo que cobran en Alemania. Claro, lleva bien de así cobra más dije en Alemania. ¿Qué va a jugar en segunda Bundesliga o en la primera división española? Pero es que en de ofertes? Pero ofertes en Alemania. Ah, Leverkusen, Schalke y y ahora, y ahora, ahora tú eres, tú eres Kostic y tú te planteas, eh, las bandas del Bayern Leverkusen, ¿voy a jugar o voy a estar en el banquillo? Depende de lo que el futbolista busque, o diners. Claro, igual el futbolista busca pasta. Depende yo no, lo eh, sé, pero tú tampoco. No, yo no lo sé, pero yo soy futbolista con la edad que tiene y que tú para, para ah, engañar en un contrato y robar un contrato lo haces con la edad con la que lo ha hecho o no o no. o no creo que no, sí. O no. O no. o no, Así pues. ya, de repente, Costic y ala, al segundo escalón de futbolista mío para No, no, yo no, yo el primer día dije que tenía serias dudas. Lo que pasa es que sí que considero que el Valencia tiene que poner ya eh, lo que viene siendo dinero cuando en cuanto se vaya uno, evidentemente, pero por un jugador más hecho, y yo lo dije el primer día, pero también tienes que ir a por un jugador más hecho para unas cosas, por ejemplo, centro del campo. Además, bandas banda esquerra, Bacali. Tabacali, no? Sí, sí, pero... Pot actuar ahí Santimina, no? Mm. Mm. Rodrigo pot actuar en Isabana también. de fet està de la moltes voltes. Sí, sí. te falta un altre futbolista las carras? Yo te digo, Bacali en la derecha... Siqueira, mm. que pot actuar perdón la de ya. ¿Te falta un altre jo, jo te digo, eh, la, opción de opción Siqueira en la misma banda, eh, si el Valencia se la plantea en algún momento para la temporada pasada, eh, ya hay más gente que no se va a sacar el pase porque eso es un crimen, Eso es un crimen para el fútbol. El, poner Gallas y ir a la misma banda, ah, uno ah, como extremo, eso es un, crimen para el fútbol. Luego, Rodrigo, yo sinceramente pienso que Costiche es bastante mejor que Rodrigo, pero de largo, de aquí a Lima. Eh, ¿Más que Rodrigo? Bueno, es que, a ver, Rodrigo ah, en Benfica bien, pero en Valencia... Eh, Rodrigo en Benfica tenía mucho más cartel que Costiche ahora, ¿eh? Sí, sí y cómo ha salido Rodrigo. Por eso que yo, yo es que son apuestas, es que son apuestas. Te puedes ir bien, te puedes ir mal, puede llegar aquí y salir mal. Bacali era un crack y tal, estuvo llevaba sin jugar meses en el PSV porque quería salir de allí y mm. no ha salido bien. Yo, yo lo que pasa es que yo sí que hay una posición en la que creo que hay que reforzar con veteranía, nunca con juventud, y es el centro del campo y el centro de la defensa. Creo que son dos posiciones clave que tú, sí o sí, necesitas gente madura si no, pasa lo que ha pasado este año, que pues eh, al final les tiembla las piernas, les entra el miedo. Danilo Barbosa, Luyen tenía dudas de que era un buen futbolista, yo creo que nadie. Pero claro, si tú juegas en un mismo partido con Danilo André, que son chavales jóvenes, pues al final pasa lo que pasa. Bueno, y si traus a Kostic y traus a Bastón. y y ho al altra volta de jovenets, este me Pero mateixes. ¿eh? No, no. al pero que tengan en Mestalla 45.000 tíos ahí silbando y que aguanten el tipo, y esos no, no, ha, pasado eso por, experiencia en su vida. Yo creo que Danilo no, no, había visto eso en su vida. Pero tú tienes alguna duda de que Camacho sí que está capacitado para eso. Camacho sí. A mí Camacho me parece un buen jugador, pero tampoco lo veo pues, el líder del Valencia. Es que no lo veo. A mí me parece un escándalo. A Camacho me ¿eh? agrada molt. Que, sí, que, que, puga ser el líder, no el conec. Y yo soy el Valencia yo soy el valencia Com a futbolista m'agrada, personalitat. És no que yo eso que digo de, de les perfils per a cada tal, yo creo que més que el perfil, o sea, es gente en carácter O sea, gente que rasque, gente que... Claro. Esa gente... que está el 26 con Camacho Y a ha que... Pero no igual que sigue lateral que sigue central que mm. davanter. O sea, no está la gente que trabules d'enys en el, Valencia El mejor ejemplo es eh, el fichaje que para mí da sentido a todo lo que ha sido el Atlético de Madrid después, y es Thiago. Yo creo que es un futbolista. Yo creo que es más Godín que Tiago, ¿eh? Sí, pero bueno, pero es que. Yo creo, dos. yo creo, que Tiago era un futbolista eh, que se fue por la puerta de atrás de la Juventus, que no le daba ni un minuto. Godín es la puerta de del Villarreal. Sí, sí eh. pero por otro motivo. ¿Pero juerguista. <laughs> Ah, Tiago siempre ha sido un profesional y en Turín nadie la achacó. Simplemente que creían que no daba la talla. Godín es el mío central de la liga. Sin duda alguna. y que, es, y llora. Sobradísimo. Entonces, al Valencia necesita un Tiago. El ir a un equipo, pues llámese eh, Juventus, llámese Milan, llámese. No, Milan, ahora bajas, te vas al Arsenal, te vas a tal y buscas un futbolista que no tenga tantos minutos, pero que tengas claro que va a dar el callo. Ya, pero si te, tiene que costar menos de lo que te cuesta ahora los que tienes ahora. Y además has de convencerle con un sueldo alto porque no vas a jugar ni Champions ni Europa. 2 y 37. es dinés. 12 i 37, fem una pausa per a la publi i en tornar llegir els vostres eh, tuites, arraba esports 90 sentit, espereu ha algun moviment de mercat este estiu, esta setmana en el València, o encara penseu que és pronte. Anem a la publi i en tornar llegir les vostres respostes. Vinga. Honda Center Auto, concesionario exclusivo de Honda en Valencia. Visita nuestras instalaciones en Avenida del CIR 77 y Eduardo Bosca 13 y conoce todas las novedades de nuestra marca. Y aprovechate de nuestras importantes promociones. Center Auto es Honda en Valencia. Honda, The Power of Dreams. Center Auto. Diviértete con Conduce, siéntela. pero si no hace falta. Mini, 100 euros al mes. Mantenimiento incluido. ¿Para qué decir más? En 35 cuotas, entrada 5.940 con 30 euros, cuota final 10.144 euros, TAE 8%, plan PIB incluido. Financiación ofrecida por BMW Bank hasta el 30 de junio. Infórmate en gasa.mini.es, tu concesionario mini en Cuar de Poblet, Valencia. Un restaurante de lujo, una cena que paga el suegro, un entrante y... Para mí, una langosta, por favor. Si sabes aprovechar una oportunidad de oro, ven al servicio postventa Peugeot porque te hacemos el mantenimiento de tu Peugeot con lubricante total por 149 euros y te llevas un Bolito del sorteo de oro de Cruz Roja. Servicio postventa Peugeot. Juntos llevamos tu Peugeot más lejos. Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent y Silla. Si el Sport, esta es la Teguasita cita Sports Esports 97 el teu equip, la tegua radio. La pregunta, vos recordem, arroba esportgen en nit Espero algún movimiento de mercat per Valencia, en entrada esta semana o en caras pronte. David Miguel, <coughs> Oscar, yo espero que sí, ya que la faena es mucha y cuanto antes se empiece a hacer camino mejor. José Sanchís, eh, diu, fichemos o no fichemos, oren de petar a Suso. Eh, lo que haga falta, diu, hay que sacar la escoba y barrer muy bien la casa para que entren los muebles nuevos, baratos pero de calidad. Enrique Andreu Cresp, de este equipo nos podemos esperar de todo, pero no esperemos nada bueno que después el guantazo duele más. Domingo V. Cano, alguna salida ya si de aquí a julio no llegan refuerzos. Eh, Francisco José Fallos, Dibonal y Manolo ya tendrían que tener movimientos y fichajes que mostrarán la ilusión. Fran Diu, yo creo que hay algo hecho ya, falta de la firma y salida de algún jugador para poder hacerlo oficial. Comité de sabios, algunos no algunos podían no volver de sus vacaciones, que salgan fundamental antes de ver quién pueda entrar. <coughs> Iván es pronto, pero creo que espero que haya algún movimiento tanto de salidas o de entradas. Vicente, Diu, Paco Ademanat, Pluto, Goofy y Miki. <laughs> Eh, Pedrito AMG, Diu, buenas noches amigos de la 97.7. El Bande se merece una grada a la europea. Dortmund o Liverpool. Animar no entiende de edad. Pez, el Diu, yo de entradas no me espero ninguna mientras no haya salidas y menos Mustafi, Cancelo y André. Por lo demás hay ofertas. Eh, Salvador Diu, Valencia tiene un grave problema. Es la salida de jugadores. Si no, si no se pierde mucho dinero, será dificilísimo. Vicent Diu, no. 25 de agosto en avant, pero les rebaixes de Mendes. O es el que es conéis pel repom. Charlie Diu, me ve que no hay siracades que volen que Isque y en juliol acabarán veniendo algún importante para poder fichar. Pepe Mena, no espera que han movimientos. Eso es un proyecto de miserias y angoixes per quedar a mitad de tabla. Lo de demás, vaya. Pedro Simó diu, dos de los ingredientes del fútbol son intensidad y anticipación, algo que en el Valencia a nivel despachos no lo veo. Toni Campos diu, teniu confirmat que l'IM no cabrá de nou y pagarà 20 kilos per una promesa que li porte Méndez No, en no va a pagar. Eh, que pudo caure en alguna de Méndez no te pueden asegurar pero que vas a pagar grandes cantidades. yo eh, que no. Eh, Manuel Fornés diu, ya me gustaría algún fichaje que ilusionara, hasta que no salga alguien, es difícil. David Amigo Moya diu no creo ya que los que sobran tienen un gran sueldo para lo que rinden sobre el campo. No creo que nos quitemos sus fichas. Pedro Simodio no entiendo cómo el Valencia no diversificó riesgos al hipotecarse en el tope del fair play y ahora está atado. como siempre, piati Jesús F. Diu, ninguno salvo sorpresa, es pronto Aaron Cano. No es que siga pronto es que es muy difícil si no le vendes avance Te limita mucho el margen de la venda. Barbudio me parece una burla que ni siquiera haya podido quitarse los que decisión y saben que no quieren que sigan. Vicente Dumo y de Mercat, con un se front de la Yocha. A ya hemos vuelto a cometer el mismo error con un Mister Novato. También la cagaremos por no cerrar la plantilla en junio. Pinta mal. David, lo de los horarios locos te hace planteártelo bastante. Un amigo se lo deja porque trabaja sábados hasta las 5, veos. Un, un dels... Eh, represaliats pels de Tebas, pero ahí es un soci que pierde en este caso el Valencia, como imagina que hi en Granada, en Sevilla, en Málaga, en... Lo que he señores del dels clubs, disfruten lo votado. Mario de un 100% de acuerdo, hay que tener paciencia por el momento, mejor no hablar de nombres. Jamacoco diu, ¿ha habido movimientos en España? ¿En Europa ha habido muchos? No, ahora es pronto. Davis diu que se dejen tonterías ya, ¿no te quieres ir? Pues eh, gana todo el año. Antes juega el del filial, ya verás, ya. que això l'AFE no ho permet. Josby Quires diu, sentint a l'entrenador del València Bàsquet, m'he quedat com un ninot de falla i sin li fum per la boca mentre el cremen. Marc, la veritat és que les declaracions han sigut curioses. Marc diu, encara és pronta, l'operació sí va ser molt complicada. Alberto Peinado, entiendo que tiene que ser el club el que tiene que ilusionar, pero ustedes nos están pintando un panorama que es para echarse a llorar. No, no, si no pintar o no pintar, és explicar lo que n'hi ha. És explicar que el treball, jo crec que el club està fent-lo. I, a més, pense pel que me diuen que està fent-lo molt bé el problema és que se va trobar dificultats i no se pot obviar la realitat. No és una qüestió ni de ser agorero ni de pintar-ho malament. És contar el que n'hi ha. Sí, també és cert que, com deia un oient, el, el, el mercat en cas tampoc s'ha maneja massa. Però, no, bueno, hasta que, les, hasta no... que les fitxes no caiguen, no... Això està clar, vull, tot, és una evidència. De... Però, sí, però, però és cert que València té molta dificultat. Acabes tu, Ichi, i, i, i en si voleu. Sí, perdona. Manuel Fornés diu, lo malo es que el que pueda salir antes és el que debería quedarse. Trabajo tiene pitards. Pablo Diu es pronto, pero la actitud de Álvaro Negredo con lo que gana llega a ser de un jugador de Méndez y arde Mestalla. Mm, eh, Ramón Uzurrón Diu ni esta temporada ni la que Venosa en Perán alto Alte ridículo. Eh, también. Fran, no entiendo lo de no hay dinero para fichar con un multimillonario como propietario que compre jugadores y los ceda al club. Y Cacacor Diu, yo solo espero que monten un equipo competitivo. Creo que otro año igual no podría más. 12 y 43. Fogado, perdona, t'havia tallat en el tema de... No, dic que és una evidència que estem contant així que el València va tindre dificultats mentre no traga a dos futbolistes grossos en quant a fitxa que, vol, que necessita traure com Son Negredo i, i Enzo Pérez a partir d'ahir. Parlem de les dificultats que té el València. És cert uh -huh. que és pront i que el mercat encara no s'ha manejat, però el València ja va a ser mercat molt condicionat. Per què? Perquè perquè l'IM, i al respecte lo que deia altre, altre oient, ja va dir-los durant l'última visita a Singapur que el grifo d'en quant a fitxatges eh, s'havia pues, tancat i que s'ha de reduir el cost plantilla per a la pròxima temporada, el que vol dir que s'han d'eliminar fitxes importants i que s'han de vendre futbolistes. Per tant, és cert, no hi ha moviments en el mercat, però si se preocupen del València i parlem d'una evidència, i és que va tindre dificultats a l'hora de manejar-se, perquè primer pues, ha de soltar l'astre, no?, que diria aquell. I el lastre pues, és complicat. Acabem de contar l'anècdota de, de Negredo en l'acte d'esta setmana. No se'n vol anar i si tu no traus a Negredo ja vas més condicionat Condicionalíssim. al mercat, al mercat exterior. Mira, només llevante... Limitat, més que condicionat. Només, només llevante tres jugadors que el València vol llevar-se, que són Negredo, Enzo i Diego Alves, ja deixarien un tope de fair play molt ample perquè el València poguera dur dos, tres, quatre, cinc jugadors que no van a cobrar ni de lluny no cobren estos. Pero es que a es Te... que también y ahora que parar en, Brasil ahora que digo, Ahí jugó a Brasil y va a ser suplente igual ¿no? Fue suplente, jugó Alisson, la verdad es un fantástico portero y, yo creo que llegará pronto, se habla en Europa, se habla en Italia de que la Roma lo tiene casi hecho. Alisson. Alisson. Mm. Pero eh, también, Però desde Brasil que Diego Alves lo que había en en la concentración de la selección, lo que había comentado, era que no tenía intención de manejar es que el problema es que el firmó unos contractes que algunos son de l'IM y antes no son de l'IM, que vienen de darrere. y, no, a a ver, Albert va a caure. Bueno, pues si me ponen traure molt, eh? pueden hablar ya, pero otro de los problemas es... Troco, tro. Es eh, que piensen dos veces luego eh, con renovaciones como las de Barragán, como las de Piatti, eh, ya el tema de que un contrato sea tan largo con un futbolista que no te que no te da ninguna seguridad como Negredo cuando llega, me parece estúpido. Y al final es lo que comentaba antes y el tema por el que comentaba antes de las cesiones. Y es el hecho de que tú, por un futbolista de 32 años, por ejemplo, o de 30 años, a ti te dicen 10 millones y tienes dudas. Sin embargo, a ti te dicen eh, pues cesión por un millón y eh, opción de compra por 10 millones a final de la temporada pues tú, si te sale bien, por 10 millones tienes un futbolista que te ha rendido una temporada y que crees que te va a seguir rindiendo. Y eso es una opción lógica. Sin embargo, en el Valencia, pues no se plantean del todo esas opciones. Para mí me parece un error, porque la situación del Valencia es la que es, y yo creo que más sesiones incluso le harían, bien al equipo, le harían bien. Yo es que creo que en el fons de tot el Valencia ha de un equipo Pero no por la temporada que ve. O sea el Valencia Debe de un equipo pensant en un termini de dos, tres temporades. I ha de, ha de començar a refer-lo a partir d'aquest estiu, però no esperant que la temporada que ve tinga un equip ja... Netejar esta plantilla... Pegar-li la... Millor dit. Sí, sí. Pegar-li la volta a esta plantilla en un estiu... És molt difícil. Tu has de, has de, has de te, te resoldre te tots els bacalaos que t'ha deixat a Te torno a dir-ho d'abans, este, Pedro. Si ho aconseguís, l'any que ve el traspàs del València serà Suso García Pitarch. Perquè jo... vint anys feiran perill que no estaves escrits. Jo, és que hi ha eh? un tuitero que, que era molt agorero i tal, però jo és que sincerament veig no. molt difícil que l'equip de, de la temporada no que ve València és, és, és siga molt millor que És este. contar les coses. No, jo crec que... Jo crec... Sí, avui estàvem dinant uns amics i me no, però hombre, fitxes un delantero potente i tal, un centrocampista i ja, però és que no, és que no vas a poder fer això. És, igual. que no vas a poder fer no, tot això. Escolta, no sé que tinc la personalitat per jugar en primera divisió, ja no te parla de potència ni de bo eh, millorar el 12 és fàcil. Però a veure, sempre pot haver alguna troballa en el mercat. Vull dir, un futbolista clar, si s'afirma però... a preu xollo, preu ganga, desconegut, i que de repente explota sí? Pot ocórrer. Sí, però refer la plantilla, refer l'equip... Claro, però tu vas al final al, al, al largoplacismo que no deixa de repetir Meriton. Sí, sí. Largo plazo, una altra volta. I de veres. I ella va dir, l'última compareixença de premsa, 3, 5 o 10 anys. Uh mhm. -huh. Per què no siguen 10 anys? però jo estic en tu, vull dir, van altra volta, com que s'han equivocat i han tirat a la paperera una temporada, tenen que començar en esta de nou. Però refer-se de forma sincera o reinventar-se en una temporada t'han de dir totes les coses bé és complicat, te pot eixir, ojo, el futbol si la pilota entra... No, i que l'entrenador però... aconseguís però... que el vestuari se cohesione i que tiren tots a una i tal, pues, exacte. probablement això també ajude. Exacte, exacte, exacte. Però refer la plantilla, donar-li un nivell un pas avant en la plantilla, això va costar. Yo, mira, antes que, que he comentado el tema Tiago, Eh, hay un futbolista que ha terminado contrato en el Arsenal y que es un jugador que al Valencia le vendría de lujo. Ya no solo, no creo que para ser titular todos los partidos, pero por ejemplo el año pasado... voy a ver a, Suso, voy a enviarle en WhatsApp. No, no, <laughs> eh, el año pasado hablamos de recambio de parejo que hacía mucha falta en muchos partidos para darle descanso. Miquel Arteta es un futbolista que se ha quedado sin contrato. Eh, yo tenía el dute, pero no sé si, si cuando ello opta por no continuar... No, se retira, ¿eh? ¿No se retira? No, no, no, quiere continuar. Pues lo que no sé es en quién está esta Miquel Arteta ficha y, Arsenal y cualquicos ah, pero, pero, salva cuánto ha atracado ya no ha atracado pero cuánto <laughs> dinero no, ah, no, no, pues cuánto, dinero evidentemente es un futbolista ya de, vuelta diría, que aceptaría torrar a España vienes esa Valencia oye estás en... esos jugadores ya que sentarse esos jugadores ya que sentarse y mirarlos al sur 36, 37 no sí pero la vela es la siguiente ficha esta estás feña como el llevant cuando estaba en primera no, y escúchame a altre a trascala escala pero estás Ficha eso Ficha astronómica y digo, bueno com la compense? Contracte 3-5 anys. No pots. Errada. Claro. Sí, sí, sí. Errada. 34 Miquel no, 34, 34. 34 Miquel Arteta. Mira. Home, per la primera comunión... 3, tres añets. Per la primera comunió no està. Sancha, X pasta i després diu, com el lleve del món, no puc. 12 i 49, vinga, última pausa i tornem per a tancar. T'agrada eixir a córrer? Has convertit el running en la teua passió? Super Running es el tu programa. Total la información sobre los cursos populares, con con seis millors especialistas y el calendario mes completo del running en la comunidad valenciana cada semana en Levante Televisión, Información TV y en Superdeporte. Super Running. su ocio y su negocio al fin unidos. La Mercedes-Benz Tourer con su tecnología Blue Efficiency o su sistema de navegación GPS es el vehículo perfecto para afrontar las necesidades de su día a día y disfrutar al máximo de su tiempo libre. Descúbrala en su concesionario oficial. Mercedes-Benz Valencia, pista de silla y carretera de Madrid. Cambiar tus neumáticos es muy, muy, pero que muy fácil. ¿Qué por qué? Pues porque ahora con la operación redonda de Peugeot tienes un 70% de descuento en el segundo neumático. Y además, te regalamos 10 euros en combustible por el cambio de dos neumáticos y 20 por el cambio de los cuatro. Servicio postventa Peugeot. Juntos, llevamos tu Peugeot más lejos. Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent y Silla. Si te agrada el sport, esta es la tegua cita obligatòria. Esports 97 nit, el teu equip, la teua ràdio. 12 de la nit i 51 minuts. Sí que m'agradaria, aprofitant que tenim així a, a Pablo Oliva, que me parla d'algun dels noms que este cada de setmana s'han vinculat al València Club de Futbol. Ojo, que eh, Pablo Oliva avui ha vingut molt fort. <laughs> no, no, no. Més que el vinagre. Ja volen comins, ja volen com se'n va. Però més que el vinagre. Fort, fort, més que el vinagre. Escolta, Pablo, eh, Gustavo Gómez, de Lanús, central. Eh, mañana hay informes en Superdeporte, hay, Me consta. hay novedades y van a salir cosas. Un buen futbolista, eh, el Valencia lo está siguiendo i... Paraguai... ya está ahí... Ah, puede... ja el braçalet de la selección, de la que, de, de, la sí. capitania de la selección. Pero... Es, a ver... Me diuen que per menys de 10 quilos. Cifras no tengo ni idea, Manolo. Però... Yo, jo he consultat y me diuen que mm. per més de 10 quilos podria ser este jugador. Mm. A ver, l'anús no habrá fet pasos de 10 en la seva vida, No, estaba intentando pensar, no. Pero, pero al final el Valencia tiene que, hacer eso, seguir mirando. Eh, sabemos que, en Sudamérica tiene gente que, está muy pendiente y es un buen futbolista, un buen futbolista y, que es líder. Entonces, eh, ya veremos, ya veremos. Eh, a mí me gusta. De es un futbolista que me gusta. Pero no es eh, correr el Mateis Risk Como decía Van Salva, que veis siempre Danilo Barbosa. ¿Sabes cuál es la diferencia? Y es que, que ha rendido en un año complicado en Boloña, en un año complicado porque era el de su vuelta a la máxima categoría y yo creo que, ha rendido muy bien, por encima incluso de las expectativas, eh, y es un futbolista que en una de las cuatro ligas más grandes de Europa eh, lo ha hecho muy bien. Entonces Danilo Barbosa no había tenido eso. Para mí Portugal está un peldaño por debajo, evidentemente, que el resto. Uh -huh. Y yo creo que, que Diaguara es un futbolista que si lo pones mañana a competir, te compite. Yo creo que a Danilo Barbosa le quedan aún pues eh, meses para ser suplente entrando minuto 60, luego pues ser titular en un partido pues contra el Leganés, de ese, de ese perfil. Falta saber si también, que eso se feia molt abans. Ahora... Ya no es tan importante, porque hará la tele té todo pero però ha llevado un de estos, estos siempre como la Copa América, y el Valencia enviaba uno o dos emisarios allí a veure futbolistas tal. Mm. Ahora desde casa se puede se a todo, no es como antes. Sí, pero también te digo, no, es la primera vez. Yo no sé si, vosotros tenéis la misma percepción. Yo cuando veo en directo a un futbolista, a veces me cambia por completo la perspectiva. Sí, lo, lo vos en en directo y es, y es lo aconsejable. Porque a mí, por ejemplo, para, para hablar de este año, a mí tras horas en la tele me parecía muy bueno, pero el verlo en directo mm. me parece un escándalo. O sea, es un futbolista tremendo. Y hay futbolistas que, que, te pasa eso, que los ves en directo y dices, pues por cómo se mueven, que a veces la televisión no te enfoca todo el campo y claro, todo. no te no, el, movimiento ese pilota no se lo usa la tele. En la tele lo ves con el balón en los pies sobre todo. Claro. Al final te dejas llevar por el balón, pero en el campo lo ves sin el balón y es cuando a veces esos detalles son los que dan el, plus de, los jugadores. Mm. o veus també eh, el, el, el, el caràcter, si tira del carro o no tira del carro quan les coses van malament, eh, això també compta molt de, de vuelos en directe, Folgado. Sí, senyor porta la camiseta per dins o per fora. <laughs> Roque, Roque, Això se veu a la tele. Roque Mesa sempre por dentro, eh? <laughs> Això se veu també a la tele, eh? Sí, és cert, és cert. És cert. Però sí, és cert, canvia, te canvia molt. De fet, mm. vas allí, preguntes, investigues... Jo sempre ho he dit, tinc una teoria. El secretari tècnic o el scouting de qualsevol club, quan va a buscar un futbolista, de parar en la premsa, dice hmm. que seguís ese club habitualment. Este què? Is, no is... Home, el problema, és, el problema és que si, si parles en la premsa, als 10 segons ya está publicada hasta, claro, vamos, en la no, folla parroquial de... Es el problema. Y el ¿eh? bueno, problema para el propio Valencia este año es que como venga alguien de prensa extranjera a preguntar por Negredo, eh, claro. eh, ¿qué les dices? Lo tiene mal. En castellano o en inglés. no <laughs> te lo digo. No, el, el, el, si dices ahí estarán en qualsevol entrevista ya lo tienen claro. Es sentir ahí estarán. Es sentir que el club eh, ha pasado una sanción. Escolta, que de acuerdo con la sanción que le ha pasado el club. Eh? Yo creo que les nombres son para todos tots mm. igual. El que pasa es que estas cosas no van a ayudar Pero hecho con tu días eh, tú la plantilla no es tan complicado Yo mire, Pablo, Y que que eso te un, de Pues yo Me, fijo en, dos modelos. Y evidentemente, creo que el Valencia, eh, por dinero, puede compararse. Eh, es el primero, el Sevilla, que creo que el Sevilla, ahora sí que estamos viendo etapa grande, etapa de Europa, pero, pero no ha sido así, ni mucho menos. No ha sido así siempre, ni mucho menos. Y creo que ese es el modelo. Ir a por jugadores de perfil medio que te puedan aportar cosas. Y luego otro a otra dimensión, evidentemente tú no tienes igual el dinero para pagar esas fichas que paga el Southampton, por ejemplo, pero el Southampton es un club que año tras año vende lo mejor que tiene y se rehace todo lo que Villarreal, Villarreal lo hace. Villarreal cada año vende prácticamente lo mejor que tiene y se vuelve a rehacer. Pero te voy a decir una cosa, no llegué a Valencia más fuerte en la historia que el que todos el 6 venía uno o dos estrellas. Valencia el doble, y el Valencia de Sí, València cada any, el València que juga les dos files de Champions, Piojo, Gerard, Mendieta, Farinós... Farinós. Vull dir, cada any ni Si el problema no és vendre. Sí, però mantenia una columna vertebral, un, el problema una és que, el un nucli... Que, com deixaven bons dinerets en caixa, després sí que se fitxaren futbolistes que tu no notaves la baixa del que se n'anava. No, y que lleva un vestidor que más o menos se va a aguantar, el, núcleo esencial, el el duro de ese vestidor se va a mantener y va, a saber reconduir las que venían de nuevo. Y luego también Ahora, eso no existís. en Valencia hay un problema, y es tú ahora mismo vas a por Costich, por ejemplo, y es que yo soy el Stuttgart y a mí me ofrecen 9 kilos, 10 kilos, ¿no? Y digo, pero a ver, si pagasteis 30 por, por Rodrigo, <laughs> eh, a mí venme con dinero. No, y probablemente cuando vayas a por Kostic, igual has vendido a Negredo pongamos por caso, por 10 millones, 12 millones de euros, 13, 15, y cuando vayas a por hay que matar? Y cuando vayas a por Kostic... Negredo, ¿quién que matar? Bueno, no sé, es que siguen. Inserdit. O, o en Sagallá, fíjense la mala, ven Sagallá y te dan una pasta. y Neixó, mira, escolta, en això el forat. yo creo que el esperar, es el Valencia la gran pasta, y sé que está mal Pero pero espera hacer la caixa a perquè és que, a més, el Banxa necessita, i sé que això a la gent li dol molt en casa, però és que el necessita fer caixa a André perquè Mendes vol vendre André i moltes de les exigides que el València... Jo la gent no l'he preocupada perquè se'n vaig a André. Eh. Sí, a molta gent sí? li preocupa, no és el meu cas, però a molta gent li preocupa que se'n vaig a André. Jo crec, no sé, no, no, no, no, no té aquest feeling. Sí, hi ha molta jo gent que, que el veu va... fonamental per a... I això que el València de primeres li ha, li ha dit no a la Juve. Pero al final... bueno no, pero esperen que, se, que, se, que evidentemente 40 de 45 que en permanente en Inglaterra que va a hacer el United. El, de en en Inglaterra ya que el United puchar sin sin quilets Pero el que pasta no tindre. A ver, el mejor ejemplo es lo que hemos dicho antes. A la gente le puede doler, pero que en Sevilla no les dolió cuando vendían a Rakitic. Ese problema no es vendre. Cuando si el problema no es vendre. Pues es que vendre Es que... comprar B. Claro, pero a ver, si tú vendes por 50 kilos a André y luego no fichas bien, ya es que, pues si te pasa dos temporadas seguidas, es que, hijo, pues es que... <laughs> Algo falla. <laughs> que al final falla todo. Pero si tú tienes 50 kilos para fichar y te quitas André... No te quitas André, a mí me parece el mejor futbolista de la plantilla. Pero es que necesitas 0.58, 39 segundos, ¿eh? Pero André también hay que apuntarlo. <laughs> me parece el mejor futbolista de la plantilla, de hecho. A mí también. Yo continúo la misma teoría. Me es bonito que vos. A mí también, técnicamente el mejor. Pero André, pues, bueno... Això és per altre, altre programa. Altre, altre, mira, s'ho deixem. Mira, anem a quedar. Anem a quedar eh, i debatem al, al, i, i debatem al voltant de la, de la figura d'André Gómez. Pedro Valero, company, moltíssimes gràcies. A vosaltres. Pablo Leiva, company, moltíssimes gràcies. A vosaltres. Adéu, demà. Adéu, Manolo. Record, demà 3 més quart, el Murciélago en Levante Televisió, Vicenç Sempere, nosaltres tornarem 11 i mitja, si en la ràdio acaba Esports 97. Comença la nit. Gràcies, adeu i fins demà. Y dormimos más bien poco y más que mal. miserias al vecino que se aloja en el asiento de detrás, confiando en que nos diga, mira chico, a mí me pasa lo mismo, duerme ya. Oh, oh, oh, La cara